เราทำบุญไม่เสมอกันทรัพย์น้อยบ้างทรัพย์มากบ้างอันนี้ไม่สำคัญ อย่างคนที่มีทรัพย์น้อยแต่ถวายสังฆทานได้แต่สังฆทานนี้ไม่จำเป็นต้องไปเอาทุกร้อยเราไม่มีทั้งร้อยเขานี่เรามีแค่สองบาทสามบาทหรือห้าบาทหรือสิบบาทแล้วก็ใส่ซองเขียนหลังสวบนี่ถวายสังฆทาน ก็เป็นสังฆทาน